الحديث فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن الله سيغنيهم من بعد فقرهم ولكنه يحذرهم من هذا الغنى الذي ينسي العباد عبادة ربهم فلا يزال حب الدنيا بهم حتى تزيغ القلوب بعد استقامتها وتضل بعد بعد هداها وتكون الدنيا سبب فتنتهم انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون كنا جامبو ambalo kwamba ni tishio kubwa sana kwa wengi katika sisi binadamu hapa duniani pamoja na kwamba jambo lenyewe kwenye mizani ya kisheria si tishio wala si jambo lenye likutie hamu na ghamu na visongo vya roho ukawa wewe huishi kwa raha kwa kuwaza jambo hilo la shaka hili jambo lenyewe ndiyo linapeleka watu mbio sahihi kila mmoja yuenda mbio kukimbia jambo hilo ambalo kwamba kwenye mizani ya kisheria ni jambo bora ni lenye fadhila kwenye hadithi kadhaa imekuja fadhila zake na huwa sisi binadamu tukimbilia jambo lingine na hilo tunalolikimbilia ndilo sio bora na ndilo mtume sallallahu alaihi wasallam alatuchelea akatuonya akatukanya nalo lakini sisi tumefanya aks kinyume lile ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hatuchelei kabisa bali asema lina fadhila ndilo tulichelea sisi tukimbia tuogopa na lile la sharia ambalo kwamba haipendi, haipendi jambo lile na imetutahadharisha na jambo hilo ndio sisi tumeingia kwa zipo huko twenda kutefuta tutaona mambo haya mawili leo katika mizani ya kisheria al-faqr wal ghina sheria haitogopei sisi ufukara wala umaskini bali ayuha alahibba wallahi hali za binadamu wengi sasa tunasibiana na umaskini haki ya Mungu na wewe muangalie mtu yote aliishi kwenye marhala hii kisha ajifungulie papo umwangalie atakapokufanya kwenye ardhi walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh hilo tabia mwanadamu ukifunguliwa utavuka mipaka siku zote illa man rahimahullah wachache tuseme watu wote fihim ambao kwamba alkhair kwenye haya masala kwa hivyo hili jambo leo tutataka kuangalia katika mizani ya kisharia je sharia ilichukulia vipi na mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuogopea hili iwatuogopea lipi bali bila aksi mtume sallallahu alaihi wasallam iwatuogopea kufunguliwa dunia na kupata ukwasi ukwasi ndilo jambo la tishia kwa mtume sallallahu kwetu anatuogopea na iwatuonya nalo na iwatukanya nalo kwa sababu kama mlisikia hadithi mlivyosikia limepoteza nyoyo za watu wengi sallallahu alaihi wasallam wal kwa hivyo mwana adam ajifundishe kinaa cha roho kile alokugawanyia Allah subhanahu wa ta'ala sema alhamdulillah ndio khair yako wallahi hujui wewe waweza kufunguliwa tu kidogo tu wewe watu wakakusahau huyu ndio yule jana hapa alikuwa na dini kumbe haraf akageuka na lile jambo ambalo kwamba sote twakimbia tutafuta ukwasi kwenye dunia na mali na utajiri hilo jambo bali sharia ndilo yaogopea kwetu sisi yatuogopea mtume sallam kwa sababu ishapoteza viumbe wengi duniani sikiliza hii hadithi fupi hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu asema wao walikaa siku moja wazungumza kuhusu fukara waogopa na tahawafu kama riwaya ilivyosema kila mtu ah itakuwa vipi hali ni hizi kesho itakuwa vipi eh mazungumzo yalikuwa hayo siku hiyo sema fakharaja alaina nabii sallallahu alayhi wasallam mtume akatutokezea hapo wa nahnu nadhkuru alfaqra wa natakhawafu na sisi tutataja kuhusu fukara kuishi hali duni duniani na umaskini na huku tuogopa tuchelea mtume sallam akawapoza akawaambia al faqra takhafun yani hivi nyinyi mmekaa mwazungumza kuhusu fukara mwogopa hii ni istifhamu inkari istifhamu inkari eh yani hilo si jambo la kuogopewa yako makubwa yafahamu ogope sio hili ndo maana yake kwa hiyo kama alikuwa akiwakanusha eh akiwapinga kwamba msifanye hofu hizo msifanye hofu hizo masala ya kuogopea ufukara to mtume akamwambia al faqra takhafun yani yunkir alaihim yuwakemea hapana msikae mkamwogopa ufukara bwana hilo si jambo la kuogopewa liko la kuogopewa sikiliza mbele akamwambia nini walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye kwamba mikono nafsi yangu iko kwenye mikono yake la tusabbanna alaykum ad-dunya sabba mutakuja kufunguliwa dunia msipewe tu mumiminiwe mtu atamiminiwa dunia mpaka mwenyewe ashangae eh, haya mapesa yanavuniingilia hata hajui sababu zake dunia ifunguke leo nyi mwachelea ufukara hilo jambo msilichelee kwa sababu huko mbele mwaja kufunguliwa dunia hivi lakini linalotishia lipi sikiliza sema mbele hatta la yazira qalbu ahadikum izaratan illahi hi mpaka isipotee isipinduke ikaingia kwenye upotevu nafsi ya mtu yoyote illa hi illa ni hii dunia inatampotea sinyi mmefunguliwa mali sasa mtafunguliwa mali mpaka kutapatikana nyoyo zingine zitapinduka kwenye istiqama zitoke kwenye istiqama ziingie kwenye upotevu kwa sababu nini illa hii hiyo hiyo dunia ndiyo ilopelekea wao wapotoke waondoke kwenye barabara ya sawa waende wakasiriki kwa hivyo aambie masahaba hilo si jambo la kufanyiwa hofu hili lengine hili la kupata yani mtu taka aogope kupata asiogope kukosa wewe kile ukikosa tulia roho yako jua uko kwenye uko kwenye barabara mzuri tarajia hivyo lakini ukijiona pata sana kucha taka uogope pengine ni istidraj fajuaje waangalia utafanyia nini neema hii ya mali fantabihu barakallahu fik kama mtume akawafundisha masahaba hii adab kwamba jambo la kufanyiwa hofu zaidi ni kupewa sio kukosa hii hali mlio nyinyi ndo hali bora na hiyo hali ambayo kwamba wasema tuichelea e, hiyo hali ambayo kwamba wasema mwaitaka yani mathalan au mataka ifungukiwe kwenu dunia ifunguke hiyo ni hali si mzuri kwa binadamu bali mkifunguliwa mtakuja kupotea watu wapotee wafungulia dunia waende wapondoke baada ya kupewa dunia wapondoke kwenye njia sawa waingie kwenye barabara makosa kwa hivyo akawafundisha hii masala masahaba zake radhiallahu anhum akawaambia msiogope hiyo hali ni nzuri na mtulie طيب kwa hivyo hiyo hadithi hii asema al-Munawi rahimahullah kuna bishara ya mtume sala sallam kuufanyia umma kuwaambia kwamba anna Allah sayughnihim min ba'di faqrihim kwamba Allah atakuja kuwafungulia ghina baada ya huu fukara mnaoishi kwa hivyo haina haja ya kufanya hofu mali yatakuja mali yatakuja kisha akawaambia baada ya kuambia hivyo hapo hapo akawatahadharisha nayo hiyo dunia walakinahu hadharahum min hadha alghina akawatahadharisha na ukwasi ambao kwamba sio kila ukwasi upi alladhi yunsi alibad ukwasi ambao kwamba lao wewe utakwasika upate utasahau Mola wako usahau kufanya ibada huno ndio utajiri muovu ambao kwamba binadamu haumfai lakini utajiri wa kheri wa kwenye barabara ya sawa na kusaidia mambo ya sawa na kupeleka dini mbele hiyo haikukemewa hiyo haikukemewa ila tu ni wachache wanausibu tawfik kwenye masala kwa mtu hajiamini asiseme ni yeye nani akipewa mali ana hakika atafanya kama sheria inavyotaka hakuna anajiamini hata mmoja akasema mimi kwa hivyo tulia na ile hali uko nayo uombe khairi yako kwenye hii dunia kisha mwisho asema mali ambayo kwamba yamepelekea kupenda dunia na kufuata hayo mali hata tazigha alqulub baada istiqamati utakuta nyoyo zikaja zikaharibika zikapinduka mtu toka afungwe mato ya fatah ya razaq yeni hivyo eh kukusanya eh mpaka yua kutwa hana mipango mengine ya kiakhira wewe watarajia huyo ana hisni gani ana, ana, ana, ana dhamana gani akipewa mali watanyoka hujui bali aweza kuwa ni sababu ya kukupotosha kwa hivyo sisi binadamu tuogopa ufukara na si jambo la kuogopewa na twataka utajiri na hilo ndio jambo la kuogopewa na kuchia sikiliza nitataja hadithi moja mbili kuonesha fadhila ya kusubiri hii hali mtu akipata hali ya ufukara na umaskini asitoe maneno wala asikate kate maneno kuona ahmisa zote naishi hivi mbona mnyonge mbona ninafinywa hizi ni hali ziko hizi ni hali ziko duniani lakini isalillaha salama mimi wewe muombe Allah akusalimishe kwenye barabara huko nitataja hadithi chache kuhusu fadhili hili jambo fadhili ya ufukara na umaskini ndio watu wasiukimbie usifanye uchukivu na hali hii shukuru na hiyo hali Allah alikujalia bali kuna fadhila ya kusubiri hali hiyo kuna fadhila riwaya ya kwanza nitataja ni hadithi ya Imran ibn Husayn radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ampokea mtume swalla sallam asema ittala'tu fil janna nimeonyeshwa pepo nimeonyeshwa pepo wao ndo kaona ndo wako wengi kuliko wale wakwasi haya hiyo ni fadhila za fadhila kwa sababu wale wakwasi wana mambo mengi kila mali yake yakiongezeka kila barnamiji zake zikikithiri ukitamaka 60 70 ni wafa akiangaliwa amali zake ndogo chache ameshughulika sana na mambo ya mali kwa hivyo hii ni hadithi wazi kuonesha fadla ya hii fakr wazi fakr ambayo kwamba hii tunaoishi wengi katika Uislamu sio jambo ambalo kwamba la kuchukiwa na nafsi hili jambo mtu aridhie akinaye akinaye طيب watalatu fi nar nikaona nikaoneshwa na moto faraitu akthar ahliha nisa nikawaona wengi ni wanawake wengi ni wanawake ndio walioko motoni eh kwa nini kwa sababu wengi katika jinsi ya kike huwa ni wapotofu kuliko jinsi ya kiume mara nyingi jinsi ya kiume kunyoka lakini jinsi ya kike imezidi upotofu kwa upande huo ndio na wao pia wakawa motoni wengi na hili ni jambo wazi sijui wenyewe wajua hawajui lakini hii ni hatari Unataka barabarani nani wapotofu zaidi jinsi gani tokea na mtawa utakuta upande mwingine umezidi kuliko upande huu fadha wazi hata kwenye waqi yaonekana طيب riwaya pili nitaitaja walikuja nitaifupisha ni riwaya ndefu kidogo kwa ufupi ni kwamba hii riwaya madhumuni yake walikuja watu watatu kwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu watu watatu Abu Abdurrahman al-Hubuli Abu Abdurrahman al-Hubuli asema mimi nilikuwa kwenye hicho kikao huu ndo arao hii hadithi kwa Amr ibn al-As wakaja watu watasikiliza kwa makini ile riwaya wakaja watu watatu wakamwambia ya aba Muhammad wakamuita usahaba ya aba Muhammad inna wallahi sisi wallahi akamwambia sasa muelezea hali zao ma naqdiru ala shay hatuwezi chochote hapa duniani hatuna kitu la nafaka hatuna chakula wala daba hatuna kipando wala mataa wala hatuna vyombo tuko tu hatuna nindaa tupu hatuna chochote cha kupanda hatuna chombo hakuna yani hata kupata chakula hapa hatujui tutajia wapi ndio maana yake na hatuna kipando sasa hii ni hali amshtakia sahaba na mujue fakiri wa zama hizo sio mchezo bwana sio mchezo mtu akikwambia safari hiyo zama hizo yeye ni fakiri basi ah si mchezo ni hali mzito mpaka kuja kusema kwa sababu karne zile alikuwa watu yataafafun mpaka mtu kutamka sheikh huwa amefikia kiwango kizito sana wakaja kwa usahaba wakamshtakia hiyo faqala lahum sikiliza sahaba aliwaambia nini sasa subhanallah aliwaambia ma shi'tum mimi nitawafanyia mnalotaka semeni mtakalipi in shi'tum raja'tum ilaina mkitaka njoni kwangu kwetu nyumbani fa'atainakum ma yassara Allah lakum alafu niwape chochote nilicho nacho kile kitakuwa nilo nacho nyumbani mtawapa hiyo ni ya kwanza mkitaka hilo sawa nifuateni wa in shi'tum na mkiwa hamtaki hilo mataka lingine lipi dhakarna amrakum lisultan mtachukua haya maneno yenu niwampelekee kiongozi mimi naweza kuingia kwa kiongozi kamaelezea hali yenu mkapewa pia mkitaka hilo tawafanyia wa khiarifa sasa faid la tatu akamwambia wa ishitum na mkipenda pia sabartu mutasubiri akawakhiarisha mambo matatu ima munifuate mimi nende kwangu chochote niwape au nipeleke kesi yenu kwa kiongozi wa daula awapatie kitu kwenye baitul mal au jambo la tatu ni lipi jambo la tatu ni musubiri sasa sikiliza hawa watachukua nini alafu kila mtu aliweka kama ni mimi nitachagua lipi eh hawa wakasema kisha Imran akamwambia kabla hapo Amr akamwambia radhiallahu anhu fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alaihi akisema inna fuqara almuhajirin yasbiquna alaghniya yawm alqiyama ila aljanna bi 40 kharifa mimi maana ya kuambia subirini kwa sababu nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wale mafakir wale fukara wa muhajirun watawatangulia matajiri watawatangulia matajiri wao siku ya kiyama kuingia peponi kwa kiwango cha 40 khirifan au kharifan 40 kharifan al-kharif ni msimu maalum kwenye mwaka uko baina ya kusi na kaskazi huitwa kharif hilo asli kwenye lugha lakini hapa wenye kusherehesha hadithi wasema maksud hapa maanahu asana mwaka maana yake hapa ilikuja kwa maana ya mwaka kwa hivyo watawatangulia wale wakwasi kwa kipindi cha mwaka mzima wale fukara wameingia ipite mwaka ndo waingie matajiri eh ni fadhila si fadhila ni fadhila kubwa na hii ni kuonesha kwamba wao watawatangulia watu wote katika kuingia peponi wao ndo watakuwa watu wa mwanzo mwanzo kuingia peponi kuliko wale wakwasi tayeb hii ni riwaya ya kwanza riwaya ya pili riwaya ya pili hii riwaya ya kwanza imepokewa na Imam Muslim fi sahihihi amepokea Imam Muslim ah, kabla sijaimaliza qalu wale watu walipochagua mambo hayo wakachegua nini qalu wakasema wale watu watatu walikuja kuleta haya mashtaka nasbiru sisi tutaamua basi kusubiri kwa mambo namna hiyo wacha tusubirie ufukara wetu la nasalu shay'a hatuombi tena kitu eh ah, wewe angalia adabu walikuwa nao wale mtu ana haja lakini hakuya hapa msikitini kusimama jamani mimi siala mimi sianwa mimi sina na alikuwa hawana na kwa nini misikiti kama alikuwa hakuna misikiti itele misikiti lakini hai mtu kuiumbua hii si tabia mzuri ikhwa ma yasluh na kama huyu ana haja wallahi hatowashinda wale wale wana haja zaidi kumliko mtu hana kipando hana kula hana chochote na haji msikitini akasimama kaomba amefuata utaratibu mwingine wa stara akaenda kwa sahaba mkubwa katika masahaba mtume sallam na yeye akamkhiarisha akamwambia lakini bora na waomba msubiri kwa sababu nyinyi mtatangulia peponi hali watu kama nyinyi hali hizo ndio watakao kitangulia peponi kwa 40 miaka 40 kuliko wale wa kwanza ni fadhila fadhila fadhila kubwa طيب وفي روايه ابي هريره ketika riwaya Abu Huraira asema yadkhulu fuqara'ul janna yadkhulu fuqara'ul muslimin wataingia mafakiri katika waislamu aljanna peponi kabla aghniaihim kabla kuingia matajiri wao tatangulia wao kabla matajiri wao kwa kipimo gani binisfi yaumin kwa nusu siku kwa nusu siku kisha akasema wa huwa 500 am wa huwa 500 am kwa hivyo nusu siku kule huku ni miaka 500 kwa Abu Hurairah anasema kipimo ni nusu siku yani wataingia wale mwanzo wa siku siku kifika nusu wataingia matajiri na hapo kipimo ni ngapi 500 am miaka 500 ni fadhila si fadhila kwa hivyo ni fadhila kuonesha wao watatangulia matajiri kwa kipindi cha nusu siku ambao kwamba kule tuliambiwa ni alfu sana mimma ta'udun siku ya kiyama kwa hivyo nusu siku ndo akabainisha hapa ni 500 um, ni miaka 500 baada ya miaka 500 ndo waingizwe matajiri kwa hivyo hii si hali ya mtu kunungunika ashukuru kile Mola wake alichogomgania na amuombe Allah amthibitishe pia kwenye ule ufukara awe pia mwenye kuabudu maana wengine mafakiri subhanallah huku hana na huku ngine hana hii hasara ngaa kama umekosa dunia kitu akhera umejenga akhera huna dunia huna watarajia nini shaka hili hali mzito kwa hivyo sisi tutazungumza haya masala tunataka watu wafungue macho waelewe kwamba kwenye hii dunia si kitu ya kukimbia sana kukimbilia sana mambo ambayo kwamba yatakuja baadaye hujui yakawa sumu kwenye moyo wako atakuharibu ambao kwamba lau utasubiri kwenye fadhila kama ile ila shaka itakuwa ni jambo bora zaidi sana na mwisho nitamaliza na riwaya Abdullah bin Umar na hii riwaya bainisha wazi fadhila za watu kwamba wao ndio watakuwa watu wa mwanzo kabisa kuja kwenye haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu wa kwanza watakuna kwenye haudh ni fuqaraul muslimin si aghniyaahum ni wale matajiri kama hadithi ya ibn Umar imeeleza asema awwalun nasi urudan saalikul muhajirin watu wa mwanzo kunwa haudhi ya mtume sallam watakuwa ni maskini wa muhajirin qala qailuhum mmoja akauliza ya rasulullah manhum ni kina nani hao tuelezee sikiza sifa zao qala mtume sallallahu alayhi akasema ash-sha'ithati ru'usuhum ash-sha'ithatu ru'usuhum nywele zao nywele ziko juu juu eh yani hawajamiliki hata kichana cha kuchana kisha akasema ashabihati wujuhuhum nyuso zao zimesinyaa nyonge hawana kitu unajua uso wa fakiri huo uko kukunjana mnyonge utamwona mtu hana mbisata kwa sababu ana dhiki kidunia sio zao ziko hivyo sifa yao ya tatu adani satu thiyabuhum nguo zao safi sana zimeingia mavumbi zaonesha ufukara hao ndo watu watasema asema watu wa mwanzo kuna kwenye haudhi ya mtume sala sallam na mwisho akasema la yuftahu lahum sudad hawafunguliwi uongozi hawai waongozi uongozi hawai mabwana wao watakuwa kiongozo tu ah kwa hivyo katika sifa zao pia hawa la yuftahu lahum sudad hawafunguliwi bwana hawai viongozi wao watakuwa kiongozi wataishi kama raia si viongozi kwa hiyo hawapo kwenye grupu wa viongozi kwenye raia sana wako wengi kwenye upande huo wala yankihu wala yankihuna almutanaimat na hawaoi wanawake wale warembo wenye neema ah, hawakubaliki kuolewa kwa nyinyi tabaka yenu mkule hao hao sasa hapa duniani wanaishi na sifa hizo alladhina yu'tuna kulla alladhi alayhim wao chao chote hutoa wala yakhudhuna alladhi lahum na wao hawatoi chao wao hutoa na ile haki yao pia husamehe twayane ushaona watu roho hizi Allahu akbar walipita bwana walipita watu shefu leo wako wapi wata kutoa chako utapapia na cha mwendo chako utapapia na cha mwendo shefu ndio tabia za leo kwa hivyo haya mambo jamaa lazima mtu afikirie asiende kumlaumu kulaumu kadari ya Allah oh sasa mfanye hili nitakwenda kuomba takwenda kufanya yao la shekh hiyo hali hiyo walipita watu kadhaa na ule mwenye haja sawa sawa iko taratibu utapitwa lakini kwa stara sio mtu kujiumbua leo misikiti yetu kwa kama sijui nini wewe yamaliza kuleta uradi kesi tu hazishi subhanallah ma yasluhu kuna adab mtu asijiumbue bwana mtu ajistiri hata kama ana haja yatba ahad fuate mtu mfuate imam kano kadha lakini wallahi saa tasaf kiona hali kama hizi hata uradi upate kuleta baada salamu wewe mashtaka kila swala mashtaka hakuisi hii ni kuonesha watu hawana kinaa cha roho wallahi hali hizi zimewapitia wale waliotangulia na walikuwa watu wakijifinya sasa taafafun la yasaluna an-nasa ilhafa wamiliki nafsi zao kwa hii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 ni wanyonge duniani dhuafa masakin fuqara wao ndio wafuasi wa bwana mtume sallallahu wao wengi wa katika wao ndio wanamfuata mtume kuliko ambao wenye nacho na hii yaonekana mpaka karne zetu Allah subhanahu wa ta'ala alieleza kuhusu wale kaumu Nuh walipomfanyia aibu Nuh alayhi salam kwamba wewe utatuambia nini bwana wewe wanaokufuata ni hawa aradhi lilqaum ni watu zigondagonda kwetu zile zimaskini maskini ndio watakuwa kufuata wewe lakini wenye nacho hawakufuata ni kweli ni kweli na mpaka sasa tabia hii kwa mwenye nacho wafuati ufuatwa yeye kweli urongo ndio hali hii mwenye nacho atakakufuatwa hataki kufuata ndio tabia binadamu kwa hivyo hali hii mara nyingi upotosha mtu wakamwambia Nuh alayhi salam anu'minu laka wattaba'aka al kama kwenye shuara vipi sisi tukuamini wewe na wafuasi wako ni watu zigondagonda dhuafa maskini hawana chao hawana lao ndio wakufuatafuata wewe hiyo haki yako ni haki gani mbona yafuatwa na wanyonge haya yalisemwa kutoka huko na Allah akayaelezea hapa kwa uslubu ya kuwafanya taubikha na hii ni fadhila kwa fukara si aibu wewe kuitwa ni mfuasi wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam atakanini zaidi ya hilo neema kubwa kuliko neema ya mali kwamba wewe wajulikana ni mwenye misimamo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadha hii fadhila hii ni neema kubwa hadhihi neema adhima kwa huyu mwanadamu pili ni kuonesha ile angalia ile hadithi kwenye sahih al-bukhari hadithi ya kwanza ya hiraqa Abu Sufyan radiyallahu anhu alipoulizwa masuala na Herakli yule adhimu rumu alipokwenda mpaka Abu Sufyan asema radiyallahu anhu lau kama kwetu urongo si aibu leo ungedanganya leo lakini tu sisi nyumbani kule mtu kijulikana ni mrongo ni aibu kubwa kwa makoreshi Allahu akbar hapa hajasilimu bado yuko kwenye jahilia lakini asema lau kama sioni haya kusema urongo leo ningedanganya hapa mtume nitamchora picha nyingine hapa lakini alipoulizwa alipoulizwa je yeye ni atoka kwenye kabila kubwa kwenu akasema naam akamuuliza swali lingine je wanaomfuata huyo mtume ni wanyonge ama wakwasi akafikiria hapo akasema maneno nusra ndanganya akasema nitafikiria hii ni aibu nyumbani hii watalimwambie wanayemfuata ni wanyonge wale dhuafa masakin basi Herakla akamwambia nini wa hum atba'u rusul basi hao kawaida siku zote ndio wanaofuata mitume si wengine ni fadhila si fadhila kwa sababu ukwasi hukusahauzisha mpaka sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyinyi pembeni angalieni likisimama jambo la sunna wakwasi wangapi ulipiga makambamba alafu angalieni likisimama jambo la bid'a wakwasi wangapi eh tuaona jamaa tusidanganyane bwana mambo tunayaona wazi mambo mabaya ya kumkhalifu mtume yatapewa kila aina ya damu kipesa kinafasi kimaardhi kichochote lakini ukijulikana tu kwamba hawa ni wafuasi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam umeumia bali nakwenda na kufinywa kwa hivyo ndio hali zilivyo mtu asione taabu na hali hii jamaa mtu abshir fanyeni bishara ni alama mzuri kwamba wewe kila kitu wapingwa ni alama mzuri kwa sababu wengi watakuwa barabara nyingine kwa hivyo atba'ur rusul ayu alahibba ni wale ambao kwamba wengi wao sisemi basi huku pia upande la wengi wao huwa ni wale fukara wa qaum kuliko wale aghniaul qaum kama hii riwaya Herakl alipothibitisha kwa hivyo huyu alikuwa si muislamu Herakl eh lakini amesema ukweli kwa sababu yeye ni mmoja katika hao matajiri alikataa barua hakuikubali barua risala ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kusilimu usifu lakini akamwambia Abu Sufyan radhiallahu anhu kawaida wanaofuata mitume ni wale wanyonge kwenye jamii si wale wenye nacho bwana kwa hivyo kila ukiona wale ambao kwamba hawana ndio wanatamasukan usishangae hii ndo asli kwenye dunia hali ni hivyo na kila mwenye nacho utamkuta epuka sunna illa marhim Allah isipokuwa wachache ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tawfik kusaidia upande wa haki la shaka hii sifa nzuri hatusemi ni mbaya akiwa mtu atafanya damu upande wa haki la haraja lakini qalla man yuwaffaq ndio shida kila mtu amwona mwanzake anavyodidimia uogopa hajui naye atakuwa hali kama gani mwisho tamaliza moja katika maneno ya salafu salih قول عبد الرحمن وأجيب كما هي حالي يتنسب abdurrahman الرحمن auf radhiyallahu anhu asema ibtulina سما ابتلينا بالضراء فصبرنا ابتلينا بالضراء فصبرنا tulipewa mtihani kuletewa madhara tukasubiri kisha akasema wabtulina bisarra falam nasbir tulipopewa neema tu na furaha na raha raha tukakosa subira hada huo na wewe angalia kila mtu akiwa kwenye ziki kidogo kidunia mpewa dhar mpewa maradhi mpewa janga utamuona kidogo ana tawafu na umkumbuka Mola wake leila na hapa lakini kidogo tu akipewa sarra kiachiliwa wallahi kidogo upata mughafala na kila